adadin waɗannan ƴan fashi ya ninka na farko domin su dubu biyu ne su ma manya-manya ne amma babu shugaba guda ɗaya a cikin su sun kasance karfa kuma matsafan gaske ko cacar baki ba a yi ba ƴan fashin suka afka su imlas aka fara turnuku sai da aka shafe kwana guda da yini ɗaya ana wannan gumurzo aljani sakadamul kufa ya taka muhimmiyar rawa a wannan fada domin ba dan shi ba da imlas sun halaka saboda karfin sihirin ƴan fashi sarauci jamjus ya raunana sosai a wannan fada domin sai da ya su mai kasa tashi dakarun nan biyar kuwa duk a wannan yaki suka mutu tafiyar ta rage saura mutum uku da anjali daya Nas ya mutukar bakin ciki bisa ganin halin da Jamjus ya shiga domin bai yi kama da wanda zai rayu ba bisa wannan dalili ne ya shawarci mahaifinsa Umzur da su tsaya a wajen su jinyar sadauki Jamjus har sai ya warke sannan su ci gaba da tafiya ko da jin haka sai jos ya miƙe cikin tsananin ƙarfin hali yana tangadi yace na rantse da darajar mutanen Misra ba za mu bata lokaci a banza ba ku yi sani cewa zan iya tafiya haka kuma na tabbata kafin mu isa rukunin yan fashi na uku zan warware abinda nake bukata kawai ku duba cikin jakata akwai ragowar maganin nan a ɗauko shi ku sa a ronukan jikina ba tare da gardama ba imlas yayi kamar yadda yace amma ba a sarrafa ba har suka isa inda rukunin yan fashi yake Imlas na cikin matukar damuwa domin gani yake a koda yaushe Jamjus zai iya mutuwa da zuwa su inda yan fashin nan suke sai Jamjus ya watsake tamkar wani abu bai taba lafiyarsa ba waɗannan yan fashi sun fi rukuni na biyawa karfi da tsafi nan take sabon yaki ya barke ohoho a wannan rana sadauki Jamjus yayi gagarumin aiki domin sai da ya kashe kaso guda daga cikin kaso uku na yan fashin sai da ya zama yana sara ana saransa har aka kai shi kasa yayi wanwar kamar ya mutu amma daga bisani sai aka ji kurma ihu ya miki kawai sai ci gaba da girban maza daga ƙarshe ne suka yi masa rubdugu suka ta saransa da sukarsa sai da suka fatattaka sassan jikinsa sannan ya daina motsi a wannan rugun tsumin yaƙi ne humzur ya rasa hannunsa na dama yayin da jarumi Imlas yaga an kashe sarauki Jamjus kuma yaga an sare mahaifinsa hannu sai kwarara ihu ya haukace da sara tamkar zaki ya shigo gari ina banke jama'a nan fa sa kadamul kufa ya kara samun kwarin gwiwa duk da cewar shi ma yaro na sosai suka gama karfi shi da Imlas suka yi tara gargaza yan fashin nan sai da dare biyu ya shuɗe sannan suka karar da su gaba daya nan take las da sakadamul mulkova suka zube kasa somammu saboda tsananin jigata da rauna ba su farfado ba sai bayan zuwan wani dara las na bude idanu ya arba da mahaifinsa Humzur zaune babu hannu da ya kura masa ido yana zub da hawaye nan fa Imlas ya fashe da kuka ya rungume mahaifin nasa yana mai nadamar fitowa wannan tafiya da suka yi cikin tsananin tausayi dubu Humzur yace ya kai abana yanzu saboda neman duniya muka shiga wannan hali yanzu saboda bukatar mutum ɗaya akai asara rayuka dubu biyu a dalilin wannan bukata ka rasa hannunka guda na rantse da ƙarfin ƙaunar da nake maka da na san haka za mu kasance da mun zabi zama a cikin talauci har gushewa yayin da Humzir ya ji wannan batu sai ya share hawayensa ya ce ya kai ɗana kai sani cewa ba wai ina kuka bane saboda rayukan da aka yi asara ko dan hannuna da na rasa ko kuma dan wahalar da muka sha na kuka ne saboda na kusan rabuwa da kai tabbas ba zan koma gida ba ko da jin haka sai mamaki ya kama Himlas yace ya akai ka san haka Humzir ya aje zuciya sannan yace ya kai dana ina son kai sani cewa tun kafin baro gida an nuna min duk abin da zai faru gare mu a mafarki abubuwan sun faru daki daki ban ga sabanin komai ba tamkar rubutaccen labari kai sani cewa za mu shiga dajin Hosmul Zuibu inda manyan kuraye suke kai da wannan aljani za ku kashe kurayen gaba daya kuma za mu isa kogin Bahar Jalsos ni da kai na zan shiga kogin na kamo waɗannan kifaye guda ɗari, kuma zan danka su gare ta amma ka sani cewa ajalina na cikin wannan kogi na Bahar Jalsos kuma kafin na mutu zan amsa maka tambayan nan da kai ko da jin wannan batu sai hankalin za su yi zuma fiye da kowanne lokaci yace ai ko in haka ne ba zan yadda mu ci gaba da wannan tafiya ba sai dai mu koma da baya ya yace ya kai dana ai bakin alƙalami ya bushe dole ne mu yi da wannan gagarumin aiki babu makawa sai mun isa kogin Bahar Jalsos Allah sai shiru yana tunani daga bisani sai ce ya kai abba na shin a cikin mafarkin naka an nuna maka abin da zai zamo ajalinka a cikin kogin na bahar jalsus humzur ya kada kai yace ba a nuna min ba imlas ya fashe da kuka ya rungume humzur kankam a jikinsa tamkar ba zai sake shi ba al'amarin da ya baiwa aljani sakadar al-kufa tausayi kenan shi ma ya kama kukan ba lokaci mai tsawo sai suka tashi suka hawo kan sakadar al-kufa ya tashi da su sama suka nufi dajin husumul zu'ibun inda manyan korayen nan suke kamar yadda Humzur ya faɗa haka al'amarin ya kasance wato Las da suka damal kofa ne suka fafata da korayen tsawon rabin sa'a kacal suka gama da su daga nan suka tafi zuwa Bahar Jalsus sai da suka shafe tafiyar wata da watanni kafin su iso su kwana nan su tashi can amma duk a tsawon wannan lokaci Imlas sai kan dubi mahaifinsa ya tuna cewa sun kusan rabuwa sai fashi da kuka a ranar da suka iso bakin gabar kogin Bahar Jalsus sai Humzur ya rungume Imlas su duka suka fashe da kuka sannan suka yi bankwana Humzur ya dauki komai sai ya nufi cikin kogin ko daga nan haka sai Imlas ya ruga ya rike shi ce akai abbana idan har ya zama dole ka shiga cikin kogin nan to sai dai na bi ka mu shiga tare in ya so mu mutu tare Humzur ya sa hannunsa guda ɗaya wanda ya rage ya share Imlas hawayensa yace ya kai dana idan kai haka ka shafe burin rayuwata kai ne bayana lalle ina son na bar tarihi kuma na bar abin alfahari na umarce ka da ka ja da baya ka kyale ni na shiga kogin nan ni kadai saboda darajar kaunar da ke tsakani na da kai ko da jin haka sai jikin Imlas ya sanye ja da baya shi ko Humzur sai fada cikin kogin Bahar Jalsus ya watsa koma sai ya shiga yinsu sai da ya shafe sa'a guda yana son sannan ya kamo waɗannan kifaye kyawawa guda ɗari ko da ya dago komar ta sai ga kifayen sai farin ciki ya kama shi nan take matso gabar kogin ya ajiye komar kifin imla sai arba da kifayen suna ta wutsul kafin Imlas sai matso inda komar kifin take sai wani siririn macijin ruwa ya bayyana gaban Humzir ya fasa kai kuma ya sare shi faruwar hakan ke da wuya siririn macijin ya bace cikin kururuwa da rusa kuka Imlas sai ruga ga Humzir ya rike hannunsa alhalin kafafunsa na cikin kogin idanun humzur sun kada suka jawur kamar gauta wata irin fara kumfa ta fara fita daga bakinsa cikin karfin hali ya dubi imlan sai ce ya kai dana kai sani cewa wa'adi na ya cika yau ne ranar rabo kuma yau ne zan cika alƙawarin da daukan maka idan baka manta ba ka taba tambaya ta kace me yasa ba zan koya maka sana'a su ba amma sai na naki baka amsa to ka saurara da kyau ka ji amsar a yanzu kamar shekaru 35 baya sa'ad da na auri mahaifiyarka mun zauna cikin tsananin soyayya da kwanciyar hankali a lokacin mahaifiyarka mai arziki ce sosai dan haka bana sana'ar komai ita ce cina da shana kuma takan bani kuɗaɗe masu yawa naje ne mata fatauci idan na dawo duk da aka samu sai ta raba ta biyu ta ɗauki kaso guda ta bani guda haka muka ci gaba da rayuwa har tsawon shekara goma amma ko batan wata ba ta yi ba balle ta sare da samun haihuwa wannan al'amari ya matuƙa ta mata da hankali ta shiga neman maganin haihuwa aƙalla mun ziyarci bokaye sama da mutum 100 amma duk wanda muka je wajen sa sai ya ce abin yafi karfin sa muna cikin haka ne wata rana muka samu labarin wani shahararren boka da ke zaune a can birnin Damascus ana kiransa Hayyano bin Kalchum nan da nan muka shirya muka bi fataki, sai da muka shafe tafiyar wata shida sannan muka isa gare shi tun kafin mu ce komai ya tura numfashin mu yace na san abin da ke tafa da ku kun zo bidar haihuwa ne yau shekara ku goma da yin aure amma ba ku dace da haka ba muryar mahaifiyarka na rawa ta amsa da cewar haka ne hakika mun tsorata da lamarin wannan boka domin mun yi mamakin yanda aka yi san matsalar mu da kuma sirrin mu alhalin bai san mu ba kuma bai taɓa ganin mu ba boka hayyan bil kallub ya dubi mahaifiyarka yace akwai sihirin da zan shirya ki samu haihuwa amma zaki mutu bayan shekara guda duk dukiyarki za ta zama mallakar sarkin garin ku amma idan dan naki ya girma zai yi gagarumin abin al'ajabi zai zama gawartaccen jarumi kuma dukiyar da ke hannun sarkinku za ta dawo hannunsa ki a takaice ma zai aure yar sarkin kai kuma zaka mutu a wata gagarumar tafiya da zaku da kai da dan naka haka kuma zaka bar tarihin wani abin al'ajabi akan sana'ar su tarihin da har abada ba za a mance da shi ba idan kun amince bisa wannan sharadi a shirye nake ne nawa aikin kuna da damar ku shawara bana buƙatar ladan komai a wajen ku yayin da boka hayyan bin kallub ya zo na azancan sa sai ni da mahaifiyarka muka dubi juna cikin tsananin fargaba da damuwa sai da muka shafe sa'a guda muna shawara daga ƙarshe muka amince akan ayi wannan sihiri nan take boka hayyani yace ku tafi abin ku na sallame ku ku zuba ido nan da wata tara abin nema zai samu bayan mun da birnin Misra sai muka ci gaba da harkokin mu kamar yadda muka saba wata biyu na shudewa al'amarin ciki ya bayyana wata tara na cika aka haife ka ka bayyana kyakkyawa abin sha'awa ga kowa hakika mun yi mutukar farin ciki da samun ka amma da zaran mun tuno da maganganun boka hayyano sai mu shiga daka mai ta kuka da bakin ciki kafin ka cika shekara guda wata rana na dawo daga fatauci na samu dukiya mai yawa sai sarki Abulyan ya turo dakarunsa karba haraji yayin da suka iske ni ina kirga kuɗaɗe masu yawa kawai sai suka rufe ni da duka har suka galabaitar da ni sannan suka kwashe kuɗin duk suka kai wa sarki Abulyan suka ce ga wani talaka ya tara dukiya mai yawa yana son ya ja da kai amma mun yi masa dukan tsiya mun raba shi da dukiyarsa duka da yake mulki ake na zalunci sai murna ta kama sarki ya karbi kudin ya zuba baitul mali daga wannan rana ciwon zuciya ya kama mahaifiyarka bisa abinda ake min da kuma dukiyarta da aka kwace saboda dukan da dakaru suka yi min sai da na kwana bakwai a kwance ina jiya lokacin da ka shekara guda cif a duniya sannan ciwon ajali ya kwantar da mahaifiyarka bayan kwana ɗaya tace ku. amma kafin ta mutu sai da ta bar mun wasiya cewa na kula da kai sosai kuma komai daren dadewa kada na sanar da kai sirrin ciwon ajali wannan ita ce amsan tambayar ka dana da wannan nake maka ban kwana ko da Humzur ya zo na zancan sa sai numfashin sa ya dauke ya mutu a cikin kogin Bahar Jalsos shi ko Imlas ya rushe da kuka anan ya zauna tare da aljani tsakanin Kufa har tsawon kwana uku suna kewar Humzur bayan sun binne shi basu bar wajen ba sai da Imlas ya sa shaida a kabarin Humzur ya rubuta sunansa da jinin dan yatsansa daga nan suka kama hanyar koma birnin Misra suna cikin tafiya na hira ta barke tsakanin su Imlas yace ya kai sa Kufa ka sani cewa sai da muka shafe shekaru hudu kafin mu zo kogin Bahar Jamsus shin yanzu ma sai mun sake shafe wasu shekarun hudu kafin mu isa Misra sakadamul Kufa ya gyara murya yace ya kai babban jarumi wancan karo ina biye da ku ne a hankali kasancewar kuna kan da wakai da ni da mai girma jamsuskwa muna sararin samaniya haka kuma mun yi tsaye-tsaye da bata lokaci wajen yin yaki da mugun abubuwan da ke cikin dazuzzukan nan hudu yanzu kaga duk babu waɗannan matsaloli na tabbatar maka cewa idan nayi tafiya iyakar karfi na zan iya kai mu birnin Misra a cikin abin da bai wuce shekara ɗaya da wata biyu ba kaga idan ka hada da shekara huɗu na baya mun shafe shekaru biyar kenan a tafiyar mu da dawowa mu haka kuma idan kai lissafi zaka ga cewa yanzu shekarunka a duniya za su cika 24 yayin da muka isa Misra ka sani cewa kamanninka gaba ɗaya sun sauya ko abokananka da kuka taso tare in suka ganka ba za su sheda ka ba Imlas ya ce ai bana buƙatar a sheda ni tunda dai na kasance maraya ba uwa ba uba zai fi kyau na fara sabuwar rayuwa ko na mance da wanda nayi a baya da kai saka da kufa na umarce ka da ka zage karbinka gaba daya cikin wannan tafiya don mu isa a kan lokacin da ka ambata saka da mulkufa yace an gama ya shugabana kafin imlas ya ƙara cewa wani abu ya cilla da shi da gudu cikin gajimare imlas sai murmushi yace me yasa ka kira ni da matsayin shugabanka saka da kufa yace wa nake da shi yanzu wanda ya fika daga yau na zama bawanka duk umarnin da ka bani shi zan bi domin mu aljanu ko yaushe mun fi so mu bauta a karkashin gagarumin jarumi ko kasar gumin matsafi ko kuma gawurtaccen sarki wannan shine abin alfaharin mu cikin al'umar aljanna kamar yadda aljani saka da mulkufa ya ambata haka al'amarin ya kasance wato a cikin shekara ɗaya da wata biyu suka iso birnin Misra duk da cewa kuwa sun yada zango kamar su 40 dan hutawa tun daga nesa suka fara jo'e face-face da hargowar mutane haka kuma suka hango hayaki na tashi tsibi-tsibi a cikin birnin na Misra ko da ganin haka sai aljani sakadamul kufa yace ya shugabana hakika akwai masifar da ke faruwa a garin nan tabbas babu lafiya ina zaton yaki yake ko da jin haka Imlas yace kara sauri mu isa kuma ka wuce zuwa gidan sarki kai nan da nan da mulkufa ya cika umarni da zuwa ku suka iske cewa wani azzalumin sarki ne ya kawo samame har ma ya ci garin da yake kama sarki Abulhiyanu da yarsa Gimbiya Zarisha sarkin na shirin kashe Abulhiyanu kenan Imlas ya bayyana bisa aljini saka da mulkufa nan fa kallo ya koma sama cikin tsananin fushi sarkin ya dubi Imlas ce kai kuma waye menene ya kawo kana Imlas ya masa kallon reni sannan ya ce ni ne babban jarumi maganin kanana kuma ni ne makaskancin yaro mai hukunta azalimin sarki menene nufin ka na zuwa kasar haihuwata har kai kokarin kashe sarki na azalimin sarkin yace lalle yaro yau zaka san ka ta kotsuliyar duro da kai da wannan jemamman aljanin naka sai nayi rugurugu da ku duk wannan muhawara da ke wakana sarki abulhiyanu da jama'arsa sun kura inlas idanu don su gano kowa ya shi amma ba a samu wanda ya shaida shi ba ita ku gimbiya sha. wacce ke ɗaure da igiya a jikin turki ta ji kaunarsa ta mamaye zuciyarta yayin da zalimin sarkin ne ya gama fusata sai ya rikide zama katin tsuntsu wanda ya ninka aljini kadan kufa so uku tsuntsun ya sama ya tarasa imlas aka fara dauki ba da sai da aka shafe sa'a uku ana gumurzu sannan imlas da sakadamul kufa suka samu nasara halaka wannan sarki suna gama da shi suka sauko ƙasa suka karkashe raguwar dakaransa sannan suka kwance igiyoyin da aka daure sarki Abulhiyanu da sauran fadawansa Imlas ya je inda Zarisha ke daure ya sa kaifin takobinsa ya sare igiyar da ta daure ta a lokacin ta kura masa ido kawai tana mai murmushi ba tare da ya ce mata komai ba ya juya zai tafi sai ta ce ya kai wannan gawurtaccen jarumi wane ne kai daga cikin mutanen Misra Imlas ya juyo gare ta yana mai murmushi dace ni ne Iblas bin Hunzur shugaban masunta na kasan nan Ya ke wannan ya sarki ki sani cewa yau ne na dawo daga biyan ki, kuma ga abin da kike murani kawai sai ya ciro wata jaka da ke rataye a kafadarsa ya bude ya fito da koma sai ga kyawawan kifayen nan guda 100 nan fa mamaki ya kama kowa da kowa musamman sarki Abdulyanu jama'a suka barke da shewa suna tewa IMLAS jinjina da takwa gimbiya zare shi sai ta rungume Imlas tana kuka tace yau na samu abokin rayuwa tabbas kai ne mijina cikin alamun kunya da sanyin jiki sarki Abulhiyan ya karaso gaban Imlas yace ya kai babban jarumi shin zaka iya ba mu labarin tafiyar ku ina boka halkam ina sadauki Jamjos kuma ina dakaru dubu da suka yi muku rakiya ina mahaifinka Umzur bin Kalsis shugaban masunta ko da jin wannan tambaya sai hawaye zubo Imlas yace gaba ɗayansu sun mutu ni kaɗai ne na rayu yamna ya janye jikinsa daga na gimbiya zare shi ya samu wuri ya zauna sannan ya shiga bayar da labarin tafiyarsu lokacin da ya gama bayar da labarin ya dago kansa ya dubi sarki da sauran jama'a gari sai ya ga kowa na kuka nan take sarki Abulhiyano ya cire hular sarautarsa ya dora ta akan Iblas ce kamar yadda sadauki Jabdos ya baka takobinsa ni ma na baka hular mulki na daga yau ka zama sarkin Misra ya ta Kwazurisha ta zama matarka duk dukiyata ta zama taka zan zamo bawa mai biyayya a gare ka gaba ɗayan jama'ar da ke wajen suka farke da sowa suka zube ƙasa gaban imlas suna masu mubaya sa'ad da sarki Dujal ya zo na sa sai ya dubi boka Hajar al-Makurus da tsoho Ramna Kago yace to kun ji ƙarshen hikayar imlas dan musunci da sarki Abulyan yanzu kuma sai ku gyara zama don ku je kayar gaba Charab Uzail yace dakata wai shin yau kwanan mu nawa kana bamu wannan dogon labarin mai abin tausayi haka Sarki Dujali ya bushe da dariya yace ai yau kwanan mu goma kacal yanzu saura hikayoyi uku suka rage na sanar da ku su ma za su dauke mu kwana goma goma kun ga gaba ɗaya kenan kwana 40 zamu mu gama ko da jin haka sai boka hajar mu zai ce kai gaskiya da saki ya za a mu ci gaba da zama a waje daya har tsawon kwana 30 nan gaba in dai da hali ka gajarce labarin ka ba mu shi a cikin kwana birak tsohoran da kago ya daka hajar al-mukur tsawa yace shin ka manta ne cewa shugaban mu ya ce kada mu yi kuskure a cikin wannan aiki lalle ba za a rage koda a ba a cikin labarin kai kuma mai rubutu na fatan ka rubuta komai Ruzel yace daga farko har ƙarshe kuwa kai ko tari yace an yi ina rubuta ba. sarki dujale ya bushe da dariya yace ina ku yanga mai kawo shayi ku yanga ta rugo ta fadi gaban sa ya dube ta yace akwai sauran shayin nan ne ku yanga ta ce ranka ya dade ai ya kare sai dai a dafa wani sarki dujale yace maza ki je ki dafa ki kawo mana da wurwuri ku ta miƙe zumbur ta tafi cika umarni wannan shine abin da ya faru tsakanin Surzel da sarki Dujalu na Misra yayin da suka fara aikin rubuta sabon kundin tsatsuba. Thank <laughs> you.